sıra diziler Beyninin nebesini beller Gençliğin beynini yerler Gözdeki ferler söndü neferler gördü Fenerler yandı karanlık ortamlar aydınlansın Karşıki dağlar geçmiş çağları senfonim aydınlatsın Marş ede ağlar kan dolu bağlar Bas yeri sağlam sistem yapma Yakında başlarsa kitap yakmalar Şaşırmam bırak ağlatmayı da ol didaktik O kolpa taktikle gelme düşman iki katı anlatır iki zamanda rap Yeri kanı damlatan ise savaşlar hep Beni bana anlatan hep rapimde tek Kelimesi kelimesini de benim de rap Metaneti kaybolmasın insanın aydı olmadı, Kaybolmadı henüz hani bana yetiş ama fight olmasın Alkış basın çekemedi gerçekleri Kol kasın acımasız ile yürüyenin yolunu bir keselim Bir derinine inelim mi girelim mi verelim o dereleri görelim Ödevinizi bilip edebinizi takınıp hedefinize ve gidin Hadi bir de bunu denesene neredeyiz acaba ha bana bunu bir desene Birileri konuşuyor bıdı bıdı konuşuyor sadece konuşuyor Konuşuyorlar ama hep ortam kokuşuyor Fanla pancık arasındaki fark yumruk ile pandik arasındaki gibi Ve sahte ile dandik arasında kimi bunu iyice bir bilin Bunu iyice bir bilin Bunu iyice bir bilin Bunu iyice bir bilin İyice bir bilin কোনো konuşalım hadi gelin Deli dolu kafalara göre konu derin Delileri buna bir çare bulur ise hikaye komedi ve kinaye Hep içeri beyin bunu kana kana için kelimeleri demedim ama heceleri sayın Her kelimayın düşündüler ama gene yürüyorum adım adım yine ite bite karışanım arezine kayın Hadi yaralarına takılı banaları açın aralarına karışı paralarına bir bakın nakitine harama katanı para satın alın adamın adını bile yazamata kafa kalın Hadi balım hadi ikile mekile bu da kalem o da kalem beni deli eden sevmedi niye telini mi veremedi bize niye kimi krallık Bir ötekisi de bir belediye kapı kapalı mı gene bulamadık gene karavana gene vuramadın Amerika gibi hedef ara kara görünüyor gibi fakat arada sırada suları yükseliyor veriyor kara kara sebebini bilene bir soralım olalım aydın Gerisin geri giden olur artık Briefinglere kulak tıkarım ancak ama her zaman ister rapi arsız Hepsi arsız Hepsi arsız adamın Orta Doğu'da gözü gözünü açamayan insanoğlu olur Gözünü açamadan Orta Doğu'da ölür sözünü bilemeyen verdi dosta zulümen ufak bir faydanız yok Bizim oralara varsa yoksa hep hop yaban arıları kazdı kuyu en çok Karalamalara başlamışlar en son zora dayanamıyorsunuz ama dönüş yok Geri kalıyorsunuz buraya erişim çok Kuralına göre oyna sene be camper Alayına döşemedeyim alıcı sensör Köşe bucak aramadayım bir dolu sansür Ben yürüyorum çek arabana ve sensör Kalemim elime yapışır hadi git öksür Varisi yüreğin hadi gel ateşi söndür Sen bırak hadi mikrofona hedef oluyorsun Nefes alamıyorsunuz bir de telefonuyorsun Benim yanıma gelin burası panik odası bir bakıyorum siz mora motherfucker olması kafası kalın adamın aslına lafa geçirelim arada sırada gelin deli gibi tepinelim arada var açın adı bakalım ne görünüyor rap tekti bak şimdi kaça bölünüyor her ittifak dertli geriye dönüyor rap handikap hisli çamura buluyor rap antika da pinti rap yapamıyor bendeki defansa kimse dayanamıyor harekete geçin hadi harekete hadi bir kalkın harekete geçin harekete garibi kaldır arifete bayramını kutladım elimi bile öptü benim o kanepede garip ama gerçek bana iki mercek biri sağ biri sol gözüm açı vermek geniş açı vermek eğer kaçı veriyorsa yok geri dönmek yok geri dönmek yok, yok geri dönmek yok geri geri dönmek yok geri dönmek yok geri dönmek yok geri dönmek yok geri dönmek yok geri dönmek yok geri dönmek yok geri dönmek